Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su on i sudnji dan pa je pokazao na ova dva prsta da su tako blizu. Taj osjećaj zbog same strahote sudnjega dana i polaganja računa je kod mnogi ili zamro totalno ili ga nema nikako. Jer kada bi se čovjek prisjećao strahota sudnjega dana i polaganja računa, zasigurno bi uspjeh bio puno bolji i veći. Ljudi strahuju od svega i svačega. Kad se spomene policajac, ljudi mijenjaju boje. Kad se spomene ministar, ljudi mijenjaju identitet. Kad se spomene Amerika, ljudi promijene vjeru. Odmah je uzmu za Boga. Kad se spomene i kad se spomene, taj strah koji se tad pojavi je, braćo moja, i tekako opasan. Zašto? Kako može sebi rob Allahov dozvol da ga bude strah Allahovi robova? Da u njemu vri strah kakav može biti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako može biti kad uzvišeni kaže, kada govori o strahotama sudnjega dana, kella idha duketil ardu dekken dekka, A ne valja tako. Kad se zemlja bude zdrobila, to jest, kada Allah subhanahu wa ta'ala poravna vrda i zemlju, a njegovi robovi i njegova sva stvorenja koja je stvorio ustanu pred njega te bareke o ta'ala. <clears throat> Kaže dalje uzvišeni. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا I kada dođe naređenje gospodara te bareke u tala, gospodara tvoga, a meleki budu poredani u safove, jedan do drugog. Doći će Allah te bareke u tala na način kako samo on to zna, da presudi da presudi sve što je bilo među njegovim robovima ljudi strahuju kada dobiju poziv za sud pa pogledajte koliko stvari urade samo da nađu opravdanje zato što ih je strah da neće dobiti dan, dva ili godinu ili nešto zatvora. Ne kažem da straha nema u ljudima. Ali ako te ovaj strah natjera da počiniš kufr i počinio si ga samo zato što te strah od Allaha nije sprečio, nego strah od ljudi, pa od straha od ljudi pobjegao si Allahove sržbi. Uzvišeni kaže وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا i kada siđe gospodar tvoj i meleki budu poredani jedan iza drugog. Bilježi muslim u svome sahihu od Abdullaha ibn Mas'uda radijelahu han u riječima uzvišenog ođije jaume idim bi džahennem i kad se toga dana primakne džahennem da je poslanik ali salatu wasalam nakon ovoga ajeta rekao Džehennem će biti toga dana primaknut, pokazan i predoćen. Imat će 70.000 povodaca, a svaki povodac će vući 70.000 meleka. Zašto je ovo strahota? ovo strahota? Na ovom svijetu ljudi se boje svega i svačega. A na onom svijetu strah će biti samo od Allaha te barake od tala. Pa, kada ljudi ovo budu vidjeli, reći će, kako kaže uzvišeni, jevme idinjete zekeru insanu va enna lehu zikra. I tada će se insan, to jest čovjek će se sjetiti. A našta mu je to osjećanje? Našta će se čovjek sjetiti? To jest sjetit će se onoga što je radio na dunjaluku. To jest, na što je sjećanje, to jest, Da li mu ovo sjećanje koga se sad sjeća može koristiti ili će nauditi? Braćo moja, vi koji kupite mrvice ovoga dunjaluka, preporučujem sebi vama da se bojimo Allaha te barake od tala. Strah od Allaha za veđel natjera će roba da pametno govori. Strah od Allaha će natjerati roba da bude pronicljiv. Strah od Allaha će natjerati roba da ide prema Allahu. Sve ono čime prekidate veze sa Allahom Azza ve Đel, morate ponovo uspostaviti. Da ne bi bili od oni koji će govoriti na sudnjemu danu, Jakul, Ja lejte ni kaddem tu li hajati. Kamo sreće. Pusta li sreće da sam se za ovaj život pripremio. Nemojte gledat šta drugi putnici za ahiret rade pored vas. Ugledajte se u one bolje. U koje? U one koji su preselili, braćo moja. Ugledajte se u one koji su pojeli svoju na faku, udahnuli posljednji kisik na ovome svijetu i otišli. Toga dana ja lejte ni kadem tu li hajati će se mnogi kajati reći zašto se nisam pripremio za ovaj život. Ova priprema znači zašto nisam imao još para? Zašto sebi nisam nabavio još auta? Zašto sebi nisam nabavio još njiva? Zašto sebi nisam nabavio još koju kuću? Ova priprema Ja lejteni kadem tu li hajati znači da sam Bogdom bio rob Allahov. Da sam Bogdom molio Allah za svoje grijehe. Da Bogdom nisam Allahu učinio širk. Da sam i da sam i da sam. Ali da sam Bogdom bio Allahov rob. U tom smislu, ako je čovjek bio grešnik, tad će se pokajati iskreno za svoje grijehe. A onaj Drugi će zažaliti što nije bio još pokorniji, braćo moja. To su riječi i značenja ovih riječi. Jakul, ja lejte ni kodemtu li hajati, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Neće čovjeku naupasti iskušenja sa Dunjaluka. Neće Neće čovjeku naupasti ni bijela kuća, ni meci, ni sinovi. Neće mu ništa naupasti, ni njegova žena. Osim onoga što je već kasno bilo da uradi. U tom smislu Ahmed od Mohameda ibn Umreta radijala ono prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kada bi neko od vas od momenta kako ga majka rodi pa do smrti proveo na seždi Allahu azza wa jel učinilo bi mu se na sudnjemu danu da je to malo Kaže Rasul Ali Salatu Vesalam, pa će i takav poželjeti da se vrati na Dunjalog da bi imao više nagrade. Pogledajte opisa i badeta. Kada bi neko od kako ga majka rodi pa do smrti bio na seždi, kada dođe u strahote, mislit će da je malo. Nemojte se prsiti svojim dijelima. Samo jednim djelićem sekunde pogrešnog nijeta. Sve ćete bacit, braćo moja, u more. Sve će otići u prah i pepeu. Zašto? Zato što će Allah azzavadžel svakome onome koji dođe sa dijelom presuđivati nijeta, samo on zna poslaćete onome radi koga si dotično dijelo uradio i da od njega naplatiš idi, ti to nisi radio radi mene, nego radi drugog. Pa će Allah ovakvima reći, lice mu lice, lažiš. Zamisli da ti gospodar svih svijetova na sudnjem danu kaže da si lažan. Više nema oprosta. Gotovo je. A on ti kaže, lažiš, a on ne laže. Došao si sa lažnju na sudnji dan. Da si neko djelo od trojice oni koji radi u radio radi Allaha, a nisi. Nego si volio biti pohvaljen. Volio si da potajno ljudi znaju da si ti taj. Volio si da svaka tvoja marka bude popraćena nečim pogledom. Volio si da svaki tvoj glas iz Kur'ana bude popraćen hvalom. Volio si da tvoja borba bude pohvaljena riječima. Vidi ga što je hrabar. Zato, braćo moja, uzvišeni kaže فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُعَذِبُ عَذَابَهُ اَحَدُ Tog dana neće niko kao on kažnjavati. To jest, wala yusiku wasaqahu ahad. I niko neće kao on okove okivati. To jest, zebanije koje su zadužene da okivaju, steza će one koji su poricali Allah te bareke o tala. Ovako će se postupati sa nepravednim i grešnim stvorenjima. Draga moja braćo i sestre, usred ovoga užasa i ovih strahota za koje molim Allah subhanahu wa ta'ala da spasi sve muslimane, da oprosti svim muslimanima. Zato što poslani sa veselim kaže da su muslimani jedno tijelo. Pa kad oboli jedan organ, boli sve. Sve nama daje da samo nas ne boli. A ostale kad go voli, trebamo naći milijon stvari da se pravimo budale da nas ne boli. Mora bolit. Mora bolit muslimana u Bosni za muslimana u Afganistanu. U Americi za muslimana u Francuskoj. Jer smo jedno tijelo. Pa kad zaboli jedan organ, mora sve zaboliti. Ako ovo ne osjećate, onda su vaši osjećaji za muslimane mrtvi. Onda su vaši, to jest naši osjećaji za muslimane mrtvi. Allah te bareke u tala će toga dana onima čistim i smirenim dušama koji su istrajali na istini reći Ja ejetuhan nafsul mutme inne A ti dušu smirena irđi ila rabbiki radijetem marodije vrati se gospodaru svome zadovoljna marodije ovo je braća moja ovo zadovoljstvo je potpuno zadovoljstvo. Kao što kaže uzvišeni Fethuli fi ibadi Pa uđi među robove moje. Vathuli dženneti. Pa uđi u džennet moj. Ovo će biti rečeno, braćo moja, tokom našeg života dva puta. Prvi put kada posljednji put ugledamo svoja imanja, svoja bogatstva, kad posljednji put ugledamo najbliži oko sebe, pa uzvišen je obećava da će učvrstiti riječnike, vjernike postojanom riječu. A drugi put, onoga dana kada budemo ustali svojih kaborova, iz hladnih, tijesnih, mračnih kaburova. Ebu Mame priča da je Allah poslanik, ali selatu selam, nekom čovjeku rekao, reci, gospodar moj, molim te da moja duša s tobom bude smirena, da vjeruje u sustret s tobom, da bude zadovoljna s tvojim određenjem i zadovoljna s tvojom nagradom. Pa molim Allaha da budemo od ovih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين u vremenima koja su iza nas i posle nas Rasul Ali Svetu Veselam kaže posvetite se i badetu da će doći vrijeme kad se ni najučeniji neće moći snaći. Mnogi šehovi danas su zatvoreni. Ja postavljam pitanje sebi vama, ima li i imaju li udjela muslimani u zatvaranju ovih ljudi? Mnogima prijete zatvori. Mnogima prijete ubijstva. Mnogi od pera završavaju u tminama taguta po 10-15 godina. Ja postavljam, braćo moja, i sebi i vama pitanje. Koliko mi svojim govorom, piskaranjem, doprinosimo za ovo? Allaha molim da očisti srca muslimana. Svi su oni naše svjetiljke, naše vodilje, ali tako mi Allaha veće hajra imamo od njih kad su na slobodi. Sigurno nego kad su u zatvorima. Jedan od šehova, koji je završio malo lijepo je bio mladić kao i svi drugi otišao je sa svojim babom u Damask da izučava šerijatske nauke i završio je međutim nakon završetka uhvatilo, uhvatio ga je malo kibur pa nije htio da se puno upliče dok jedne prilike Zašao mu je nekakav obični čovjek i rekao mu da ide sa njim na predavanje kod nekog šeha. On je bio poznat po tome da je učio pred velikim učenjacima. Ali je šetan uradio pa se malo uzoholio. Ovaj ga je odbio, zatim nakon izvisnog vremena pošišao ga i odšao sa njim na predavanje. Pa njegova supruga govori, kaže, nakon tih dersova i predavanja, on više nije bio ona osoba. Kada bi mu solila hranu, bila bi hrana preslana, a on bi iz susretljivosti prema meni rekao, posoli još. Prije toga nije bio takav. Imao je kivura kod sebe. Dersovi su uticali na njega plus njegovo znanje koje imao kod sebe. Pa je sam počeo da drži predavanja i da poziva ljude u Allahu te bareke u ta'ala vjeru. Čusto ubjeđen da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći ga u njegovim namjerama. Zatim se pred kraj života teško razbolio. Bio je mjesec Ramazan. Uz njega su bili učenici njegovi. A on je osjetio da mu se primakla smrt. Pa su i oni oko njega osjetili da šehu dolazi zadnji moment ovoga svijeta. Kad su sjeli kraj njega, on ih je podsjećao na šehade i govorio im, recite la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja, obećao da će onaj ko bude iskren završiti lijepo. I to su znaci lijepog završetka. Ljudi sjede oko tebe, a še njih podsjeća da izgovaraju šehade. Pa mu je glas oslabio i usne. Su jedva prošla putale, uzdigavši pogled, šeh je rekao, يا أيتها النفس المطمئنة ارجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي I rekao je A ti o dušo smirena Vrati se gospodaru svome zadovoljna A je on sa tobom zadovoljan Pa uđi među robove moje I uđi među džennet To jest uđi u džennet moj ostali su kraj njega i gledali u njega. Divili se i čudili, zar je moguće da ovako čovjek na samrti nešto izgovara. A zatim, to nije bilo sve. Ovaj še, sekundu dvije prije nego što će ispusti dušu, rekao im je, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Molim Allah subhanahu wa ta'ala za ovakav završetak. Molim Allah te bareke od tada da ovako završimo. Da budemo od onih kojima će Allah dželevala biti zadovoljan. Allaha molim da oplemeni naše duše svojim zadovoljstvom i badetom imanom. Allaha molim da sačuva naše daje da pa sačuva naše šejhove, da im oprosti njihove greške zbog velika hajra koje su nam uradili. Allah molim da ih pozove sebi, Firdevs al-A'la, da ih zaštiti od zulumčara taguta, od nevjernika. Allah molim da nam podari znanje i bereket u njemu. Allaha molim da nam oprosti naše grije i stramote pokrije. Allaha molim da uputi naše žene, našu djecu, da budemo od onih koji će uzdizati Allaha u na zemlji. Allaha molim da nam poveća snagu, da nam poveća iman, da nas zaštiti strahota sudnjega dana, da nas zaštiti strahota u kaburu, da nas zaštiti iskušenja koja ne možemo podnijeti. Allaha te bareke u ta'ala molim da pomogne muslimane u čitavom svijetu, a da ponizi sve one koji su se suprotstavili njemu te bareke o teala. Allaha molim da oprosti svim muslimanima i muslimankama. Allaha molim da oprosti svim muslimanima. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da spoji srca muslimana. Allaha molim da naše različitosti u svatanju pojedini stvari svedemo na najmanju, najmanju moguću mjeru i da nas u tome pomogne. Allah te bareke od tala molim da pogodi mako bio, da nam pokaže istinu i da je slijedimo, a da nam pokaže zabludu i da je se klonimo. Allah molim da učini naša prsa prostranim, da imaju lijepo mišljenje o muslimanima. Allah molim da nam oprosti naše grijehe i sramote pokri i da nas sastavi u džennetu i da nas sastavi u džennetu sa našim poslanikom sa našim poslanicima sa sahabima i sa svima onima koji su otišli sa ovoga svijeta i odnijeli odnijeli svjedočanstva za džennet da nas sastavi za iskrenim i sa dobrim Rekao ovo Allah, molim da oprosti ime imamo, alhamdulillahi rabbil alemin. Takim salam.